Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 20-ն է, տարվա 110-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1902 թվականին Մարի եւ Պիեր Կյուրիններն առաջին անգամ ստանում են մաքուր ռադիում։ 1972 թվականին Ջոն Յանգի հրամանատարությամբ Ապոլոն 16 դիեզերանավը կատարում է լուսնեչք։ Այսօրը ծնվել են 1808 թվականին Ֆրանսիայի առաջին նախագահ Նապոլեոն III-ը, 1820 թվականին հայ բանասեր, տպագրիչ, վիմագրիչ Ճանիկ Արամյանը, 1830 Հենց նա է ստեղծել Արամյան տպատարատեսակը։ 1872 թվականին հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ Ֆիդայի Արշակ Ներսիսյանը, նույն ինքը Սեփուհը։ 1884 թվականին հայ բանաստեղծ Դանիել Վարուժանը։ 20-րդ դարի արևմտահայ բանաստեղծի ստեղծագործության էությունը եղավ գեղեցկության, ուժի ու աշխատանքի փառաբանության տարերքը։ Վարուժանի կյանքը թեպետ ընդհատվեց երիտասարդ հասակում, բայց նա ստեղծեց հասարակական մեծ բովանդակության եւ գեղարվեստական կատարյալ ձևերի պոեզիա։ Նա հոգեկան մերձեցումներ ունեցավ համաշխարհային պոեզիայի խոշոր դեմքերի հետ, պահպանելով սակայն իր ստեղծագործության ազգային ոճն ու դրոշմը։ Խոսելով նաև վերածնության շրջանի իտալական եւ ֆլամանդական արվեստից կրած ազդեցության մասին, Վարուժանը միաժամանակ հատկապես ընդգծում է, որ իր վրձինը թաթախել է միայն հայրենի հողի, Որթան կարմիրի եւ ծովածուփ արյան մեջ։ 1889 թվականին ծնվել են Գերմանիայի կանցլեր Ադոլֆ Հիտլերը։ 1937 թվականին հայ գեղանկարիչ գրաֆիկ Սեյրան Խատլամաջյանը։ 1949 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Ջեսիկա Լենգը 1964 թվականին հայկական ցակումով անգլիացի դերասան կինոռեժիսոր Էնդի Սերքիսը այսօրը տոնում են Ուրուգվայում 33-ի արշավախմբի օրը, Չինաստանում Չինարենի օրը, Ռուսաստանում դոնորի ազգային օրը, Սիերա Լեոնեում հանրապետության օրը, Վենեսուելայում անկախություն հռչակելու օրը։ Այսօր ապրիլի 20-ն է, տարվա ավարտին մնաց 255 օր։